Georgos kai AETOS Georgos AETON heuron egreumenon to kalos autou thaomasas apelluzen auton eleutheron hode uk amoiros autou e charitos katephane al hupoteichos sathron kathemenon idon prospetasas tois posin ere to epites kephales autu faciolion. Hode exanastas edioce, tuto de ho aetos eripse, cae analabomenos auto cae hupostrepsas heure to teicos sum peptocos inza ecaceto, thaumasas ten amoi ben hoti tus agathon ti peponthotas ek tinos anteurgetein chre, hogar agathon poieseis antidotheese taipsoi.